jy sien en, en, en dit het nooit gewerk en hy sê uh, die enigste manier hoe jy my kan behaag is deur geloof en dit het God nie behaag nie hy sê jylle, jylle beste kleed is my verwerkte kleed is een verslete kleed dit pas nie, weet, dit is nie goed genoeg om in my te kom um, en dit was, die, dit was die bediening van die vlees gewees van die, die vleespogings van die mens gewees en ons het gesien hoe dat ons probeer het om die hoogsprunglak oor te gaan En uh, ek het ook genoem die dag dat die ou wat die die die wêreldkampioen in die hoogspring uh, in hoogspring item, dis daai ou het ook sy laaste poging ook verbrousel gewees. Hy het ook die land afgespring. Jy weet so en dit is die tipiese tendens wat ons gevolg het in ons bediening uh wat op klippe gegraveer is. Het ons probeer om dit te maak. En dan as jy gaan kyk na die, waar Jesus gevloek, dan gevloek hy die man wat vlees sy arm maak. Hy sê vervloek is die man wat sy vlees sy arm maak. En hy in in in Jeremia en dan praat hy ook van in in Markus 11 het hy ook gepraat van vervloek is die vrye boom. Jy sien daai vrye boom beginsel van die bediening en die vleesbediening. Ehm um, en dan het ons gesê die rede hoekom hy so erg was oor dit is met die fariseërs loop was want hy was duidelik uitgesproke oor die fariseërs hy praat ook daarvan in, ek dink is in Johannes 3, wat hy ook van praat, jylle probeer my met die opgrawe van skrifte, met die nalees van skrifte, probeer jylle my dien. Uh, jy verstaan, en dit is, en dit is typische kenmerk geweest van ons dit nog, om te dink dat as ons die Bijbel lees en ons, ons maak een studie en theologie van die Bijbel, dan is ons bezig om jylle te dien. Dit is typisch daarvan geweest. Maar met die geestelike ontmoeting, het ons oog opgegaan en uh, ons het gesien dat hoe dat ons lewe verander het. Ons lewe het radikaal verander. En jy sien uh, want so 'n eh, godly encounter, iemand het eendag gesê so 'n godly encounter uh, transforms lives, transform lives. Uh, godly encounter transform lives. En dit is die die enigste manier hoe ons lewe kan verander is deur 'n goddelike encounter. Anders is ons besig met gedragsmodifikasie. Ons probeer weer eens om om om reg te wees. Nou na my eerste afspraak, ek is nog steeds besig met daai eerste ers, met hersiening. Ons het ook gesê dat na ons eerste afspraak, jy kan nou mooi op 'n relyk met dit. Is daai verliefde 'n verliefde fase gewees waar ons niks anders kon as om net oor dit te praat en dit wat ons opgewonde gemaak het in ons hart. Ehm um, dit was die ding wat op ons lippe was dit was die ding wat ons meer tyd wil spandeer het is om om om om by die Here by die woord uit te kom. Ons kon nie anders nie, ons het daai woord opgeëet. Ons het by die Bybel gebly, by die woord gebly en ons het gelees en gelees. Ons kon nooit versadig word daarvan. U weet, julle weet hoe voel dit en hoe dit gevoel. Die die verliefdheid en en dit is die ding wat ons van gepraat het laaste is is dat hierdie verliefdheid moet oorgaan in 'n in 'n liefde. Jy weet as 'n ou jong getroud is en jy is jy daai meisie ontmoet en ehm um, daai daai warm gevoel, daai verliefd gevoel. Ek wil dit staan op ou se gesig geskryf, jy kan dit nie wegsteek nie. En ehm um, maar met die tyd is dit so asof daai verliefdheid taan. En as dit gebaseer is op op ware liefde, dan bly dit ewig staan. En die lekkerste van ons verhouding met die Here is wanneer ons ons wanneer ons daai besluit neem en ons hom inhooi in ons lewe en ons doen dit uh met met oorgawe dan by dit vir ewig. En dit is daar. En dit is vir ons om nou aan te gaan. Ons gaan net daarby kom. Die effek daarvan is dat is ons het vrymoedigheid het ons gesê. Ons het 'n begeerte om te bederf. Ons wil graag daai persoon bederf. Ehm um, ons het gesê ons vergraaf graag tyd spandeer en ons het ook gesê ons wil graag uh, ons wil kommunikeer, ons wil praat met mekaar. As op SMS'e vir ons wat op afstande is of op afstande was, is op SMS'e of op telefone, briewe, noem dit e-mails uh, en dit is die lekkerste is om met mekaar uit te kom en en te net te kan praat. Jy daai daai kommunikasie. Dit is 'n uh, eh, verliefdheid vra tyd uh, dit vra myself dit vra alles ek bedoel dit is dit is die verliefdheid en dan het ons die volgende stap wat ons gevat het is dan is is ons is nou verlief ons het leer ontdek en nou is die pad van wat voor lê is die wandel daarin en um, toe het ons gesê daar is sekere uitdagings wat ons het en ek wil vandag daarby uitkom wanneer ons hierdie pad loop hierdie wandel loop saam met die in in in die gees saam met die saam met die gees van God wat binne in ons is. Is daar sekere challenges waarmee ons te doen het? Uh, snaaks genoeg, ek het nooit die hinkering gehad weer terug na die ou goed doen. Ek het nooit die begeerte gehad om weer terug te kom onder die onder die vasgevangheid van die wet nie. Ek het nooit die begeerte daarvoor gehad. Wat my begeerte wel is, is om dieper te gaan in hierdie verhouding met die Here. Uh, om meer en meer te kry van uit die verhouding uit. Dit is die begeerte wat ek ontdek het. Um, maar soos wat ons die pad loop, is daar seker uitdagings wat ons mee te doen kry. En um, en dit is die eerste ding wat ons gesê het is om is om te regeer en nie om te reageer nie. Is is dat ons moet leer in hierdie proses aan die wandel om te regeer oor goed. Want ek vind my nogself baie keer dat ek reageer goed in plaas daarvan om te regeer om charge te vat van die situasie. Ehm um, instead of van om te submit onder die situasie. Uh en ons dis nog deel van die ou groef daai is om te submit en om te en om en om, om in opstand te kom en om kwaad te word en om uh nie dat daar foute is om kwaad te word. Ek glo ons almal word nog kwaad, maar die punt is is om is om te retaliate in vlees en om in vlees die ding weer regmaak. Dit is die disipelprobleem en in steede daarvan om te submit onder die Gees, onder sy gesag en om te regeer oor die situasie. Dit is die uitdaging wat ek vind in my eie lewe uh, uh in die wandel. Die tweede ding wat ek sien is is om meer en meer te hoor wat die Here sê en om oor te ontwikkel vir sy stem en vir sy gees, vir sy woord. Ons gaan net weer by dit ook uitkom. En om vreesloos te lewe is die volgende ding wat ek dink wat vir ons almal 'n challenge is. Want ons sit almal in daai situasie dat ons ek weet nie julle nie, maar soms is dit so dat jy oorweldig word deur soveel goed. En as jy hom kry dan raak jy angstig oor goed. Jou nekspiere is tyd uh en jy voel gespanne. Jy sien uh en en op die einde van die dag as uh, dan wat eintlik gebeur is jy raak in vrees vasgevang. Dit veroorsaak spanning en stres en dit het weer al sy negatiewe effekte is om vreesloos te wees. Want hoekom het ek vrees? Is waar ek om my eie opheid, waar ek om my eie vlees ding weer aanpak en ek is is ek altyd bang gaan dit werk of gaan dit nie werk nie. En dan is ek bang vir die mislukking wat daar uitkom. Dis maar hoe ek my hoe ek self voel. Uh maar om vreesloos te wees is om sonder vrees te opereer. En om dit reg te kry, is dit om te hoor wat die Here sê, sy gees te hoor en daarop te handel en daarop te werk. Jy sien, ehm uh, want gewoonlik as gaan ek weer daarby kom is die ding is as ek in my eie werk wil weer iets doen, dan gebeur dit. Maar as ek in sy werk wat reeds gedoen is, net kan loop en net kan saamstem in elke slag met sy werk en met dit wat gedoen is, kom ek agter werk dit vir my. En dan die laaste punt wat ons nog gekyk het daai tyd is om paraat te wees oor die kennis van wie ek in Christus is. Ehm um, is om paraat te wees, om reg te wees. Met ander woorde, as die situasie opduik om te weet, jy weet, daai minderwaardigheidsgevoel, daai gevoel van ek maak dit nie. Jy sien om eh, en as ek paraat in kennis is oor wie ek in Christus is, dan skiet daai in 'n op en dis die standaard en uh, en ek kan dit kanter. Dis die challenges wat ek in my eie lewe agterkom ouens. Ek weet nie of julle ook daarmee worstel nie, maar ek het net daai tyd genoem, maar dit is waarmee ek worstel en um, hoe ek dit counter. Goed, onthou julle, ek het afgesluit toe met 1 Korintië 7 vers 17, want dit gaan oor die wandel, en hier praat Paulus uh, van die ding, en wat hy, van, wat hy sê, elkeen moet wandel, 1 Korintië 7 vers 17, as julle daar skrif wil, wil naslaan. Hy sê, elkeen moet wandel net soos God om dit toe bedeel het. Net soos God om dit toe bedeel het um, soos die Here elkeen geroep het. Um, elkeen moet wandel soos God hom toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En dis vir my 'n kritiese eh, vers hierdie gewees in my eie lewe dat ek ek kan nie verwag om soos iemand anders te wees nie. Uh God het 'n spesiale verhouding met my. Ehm um, nie met hy het nie 'n verhouding met met almal nie. Hy het 'n verhouding met elkeen persoonlik. Dis nie iemand wat in die bonde liefhet nie. God is eh, is 'n persoonlike, hy het 'n persoonlike verhouding nodig met elkeen van ons en hy wil in 'n persoonlike verhouding met elkeen staan. Ehm um, en in daai persoonlike verhouding deel hy met ons die inligting soos wat hy dit wil toebedeel aan elkeen van ons. Uh spesifiek soos wat ons dit nodig het. Uh vir elkeen. Jy sien hy's 'n God van uh, van van persoonlikheid van elkeen van ons. Uh, in die message het, het beskryf hy dit ook so, hy sê, and don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. God, not your marital, marital status, defines your life. So God bepaal ons leven op die einde van die dag. En hierdie geestlewe is nie een uitgestelde hoop nie. Dit is Godse droom vir elkeen van ons en vir hier en vir nou. Dit is, dit is wat hy oor ons elkeen het droom in hierdie wandel van ons, in hierdie geestlewe van ons. Nou, as ons kom by dit wat ek graag vir dag vir julle wil lees, dit is nou die hersiening wat ek so vannig oorgegaan het, um, wil ek gaan kyk na die toerusting. Want jy sien, wanneer ek as kind saam met God hierdie pad loop, hy los my nie, uh, en ons vaar dit nie, ek bedoel, ons wat nou al het pad eh, eind geloop het met die, want ons begin allemaal as babekies, ons begin allemaal as pasgebore babas in hierdie wandelproces met die geest. En, en aanvankelijk is het melk, uh, en is melk, en is melk, en is melk. En uh, aanvankelijk is het net ontvang, ons leen net en ons ontvang. Uh, weet, dit is maar typisch hoe een babiekie opperuit. Een babiekie kan nog nie self vat en self dinge doen nie, So eh, ons, ons ontvang, ons le en wacht. Uh, eh, later dan begin ons vat. Later dan begin ons kruip. Later dan begin ons opstaan en vasthou. Dit is typisch van hoe ons in die geest uh, eh, ook operuit. Uh, en, en, en soms is het so dat ek voel in baie areas is ek nog babiekie. Uh, maar dan, dan, dan ervaar ek ook, jy weet, dat in sommige areas ervaar ek ook dat ek is bezig om man te word. Ek is besig om geestelik volwasse te word. Want dit is wat hy, dit is die doel met ons wandel, is om geestelik volwasse te word. Uh, om te kom tot die volwasse man. Dit is die doel daarmee. Um, en dan die toerusting. Uh, 1 Korintiërs uh, 1, ek wil hê ons moet gou daarna kyk. Wees uh, baie goed vir ons daarna toe. 1 Korintiërs 1. Sommige daar in die heel eerste praat Paulus daarvan. Want jy sien, wanneer ons eh, met, met God loop, in die pad loop, dan los hy ons nie. Hy sê, ek dank vers 4 vir al, ek lees van vers 4 af, 1 Korinties 1, 4. Ek dank my God altyd oor jylle, vir die genade van God, wat aan jylle in Christus gegee, in Christus Jesus gegee is. Dat jylle in alle opzichte in hom rijk gemaakt is. In elke woord, in alle kennis, soos die getuie aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaarmaking van ons Here Jesus Christus. Jy sien in in hierdie wêreld, in hierdie krom en verdraaide wêreld waarin ons is, los God ons nie. Hy rus ons toe. Hy sê duidelik daarso. Hy sê dat ons in geen genade en geen enkele genadegawe mag agterstaan. En dit is sy droom vir ons dat ons in hierdie wandel dat ons sal kom tot die volwasse man in elke faset van ons lewe. Ehm um, Paulus praat daarvan in in, in Galasië, hy praat hy daarvan van hierdie bose wêreld waarin ons is. Uh eh, in Jesus self ook in in Johannes 17 wat hy vir die Vader bid, dan sê hy moenie uh, Vader ek ek verwag nie van U om hulle uit die wêreld uit te, te vat nie, maar bewaar hulle van die bose. So die bose in hierdie wêreld is 'n realiteit vir elkeen van ons. En die wandel wat ons loop is nie maanskyn en rose nie. Dit is nie net elke dag plain sailing nie. Ek weet nie hoe julle dit ervaar nie ouens, maar dit is nie net plain sailing nie. Ek bedoel dit is sodat ons gekonfronteer word op baie maniere, op baie subtiele maniere word ons ge gekonfronteer. En uh, maar nou sê hy vir ons dat ons ons is in alle opsigte is ons bemagtig deur die gees wat binne in ons is om in hierdie wêreld nie te oorleef nie, maar om te heers in hierdie wêreld. En dit is wat hy uh dis hoekom hy in Romeine 8 op daarvan praat 19 wat hy sê van hy wag vir die openbarmaking van die kinders op hierdie wêreld. Nie op 'n ander dispensasie nie hier wag hulle met ryk halsende uh ek moet ryk halsend eh, uit wag hulle uh die die skepping vir die openbarmaking van die kinders van die van God. Sodat uh want ons is nie bywoners meer nie. Uh, ons is in hierdie wêreld. Uh ons is nie meer bywoners as gemeente nie. As kinders van God is ons nie meer bywoners nie. Al sien die wereld ons as bywoners, al sien die wereld ons as, as snaaks, beleef hulle ons as, as anders. Jy verstaan, ek, ek wil, word in Ephesians ook so beskrywe, dat ons is nie meer bywoners nie. Ons is nou burgers, ons het burgerskap verkry, onder die eenvangel van, van Jesus Christus. Um, ons is erfgename, ons is broeders van die eerste broer, Jy sien, en eh, dis wat so lekker is, van ons kan wandel op hierdie aarde. En weet, dis waarom ek my baie keer troos, is dat ek is, ek is kind van God, en die ander ding is, ek is broer van, van Jesus. Um, en ek het die geest van God as een companion wat saam met my loop. Dis die drie goede wat hy onvasthoud, Vader, Seen en Heilige Geest, drie eenheid wat binnen in ons is, wat by ons is. En dan wil ek ons met Johannes uh, eh, 17 toe blaai terwyl ons nou by Johannes was nou nou het ek aangehaal daar uh, van die gebed van Jesus uh, aan, aan die Vader um, vers 18 vooral het my nogal het my opgeval want die, in hierdie wandelproces waar ons op aarde is uh, eh, stier is ons eindig gestier want uh, vers 18 sê hy Johannes 17 vers 18 sê hy soos u my gestier het in die wereld hierdie bose wereld in hierdie wereld het ek ook hulle in die wereld gestuur. Met andere woorde, soos is ons ook gestuur in die wereld. Um, ehm, nou, daar is een ding om kind van God te word, maar wat is ons doel as kind van God? Wat is ons, hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy sy seen gestuur, so ons kan word kinders van God? So ons kan word die gerechtigheid van God? Hoekom het hy dit gedoen? Voor die vestiging van sy koninkrijk op aarde die vestiging van sy koninkryk op aarde. Uh die aarde, die skepping wag met rykhalsing uit vir die openbarmaking van die kinders van God. Hoekom wag hy daarvoor? Hoekom? Om die koninkryk van God gevestig te kry op aarde. En nou, ons het vanoggend daarvan gesing ook dat ons is die ons is deel, ons is God se plan om sy koninkryk te vestig. Hy het nie 'n ander plan nie. Ons is God se plan vir die vestiging van sy koninkryk op aarde. Want waar is sy koninkryk? binne in elkeen van ons. Nie buite nie, daar ver ver nie. Sy koninkryk is binne in elkeen. Met ander woorde, hoe meer mens, hoe groter populasie, hoe meer mense op aarde kom by die punt en wat kan word kind van God. Hoe groter is die koninkryk van God op aarde en word die koninkryk van hom uitgebou. Dieselfde toerusting wat Jesus gehad het met met ander woorde, Jesus God hom gestuur het met een specifieke toerusting, so het hy ook ons toegeris om gestuur te word. En dis wat my so greit is van hierdie van die verhouding tussen Jesus en die Vader, dat hulle was nie, hulle was nie tevrede met die mens wat hy was nie. Hulle kon hom nie stuur soos wat hy was nie. Hy, hy moes verander het. En eh, die mens self kon hom nie verander het nie. Net Jesus se sterwe het hom verander. So hy kan gestuur word. So hy kan koninkrijk wees op aarde. Jy sien, en dis alles te danke aan hom. Dis niks met ons te doen. Dis alles met hom te doen. Waarmee rus God ons toe? Waarmee rus hy ons toe op hierdie aarde om te wandel soos wat Jesus gewandel het? Met die gees? Met die gees rus hy ons toe met die woord? Nee, kom ons kyk gewoon na die gees. Um, ehm, Ephesians 2, kom ons blaai gewoon soen toe. Ek het twee skrifte daar wat ek vir ons wil aanhaal. En let om dit te bevestig, Ephesians 2:17 en dan ook kan julle ook so lank kyk na 1 Petrus. Hou julle vingers daar ook by 1 Petrus 1:12. Eh, ek lees hierso in in Efesiërs ons het hierdie skrif ook het ek al 'n paar keer ook in die gemeente aangehaal en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader.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 In die Gees. En dan praat hy ook van die Heilige Gees hier in Petrus spesifiek in hierdie konteks vers 12 aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is. Deur die eh, wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Julle sien, die openbaarmaking, die openbaring van God, is slechts moeilijk hierdie geest. Daarom ris hy ons toe met die geest, so ons kan insien, so ons kan verstaan wie hy is, so sy karakter in ons geopenbaar kan word, um, ehm, so ons die lewe kan ervaar. Dit is, dit is die noodzakelijk van die geest. Ek bedoel, ons kan oor die aspekte in ons baie lang praat. Hierdie skrifte het net na my toegekomt sy woord het hy ons gegee en daarby het ons ook al baie te sê en ek dink nie ons ek gaan verder uitbrei daarop nie in ons mond en in ons hart daar sou is hy en dan die laaste ding eh, waarom die die laaste uh, toerusting wat God ons gee in hierdie wandel is is die naam van die van die van God self Jehovah daai naam wat bo alle name is ehm um, en hy praat ook daarvan in Johannes 17 vers 26 waar hy sê en ek het hulle u naam gegee ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Dit was vir my so great net. Jesus se gesprek met die Vader. Hy sê hom stuur hierdie ouens. Hy sê ehm um, maar hy sê ek het ek het u naam aan hulle bekend gemaak. So net as as net as nog 'n deel van toerusting wat ons saam met en vat op hierdie pad wat ons loop. Ouens, al wat ek wil sê deur hierdie toerusting is is dat wanneer ons wandel in hierdie in hierdie saam met die Gees, in die Gees lewe wandel, is ons nie alleen nie. Ons is God het ons volkome toegerus om hierdie pad te loop wat hy wil ons moet loop. Soos aan elkeen van ons toebedeel. Elkeen van ons het 'n unieke pad wat ons loop. Uh en ons kan ons nie weeg, ons kan ons nie opweeg en meet aan ander ouens nie. Jy sien en dis my my so krities is dat uh, en ons het kom uit daai stelsel uit van waar ons altyd moet weeg en altyd moet meet en altyd moet kyk waar's daai ou, waar staan hy? Nou voel ek skuldig en voel ek nie. Nou voel ek weer goed en nou voel ek weer sleg. Jy sien daai hele ding van as ek my begin weeg teen mense. En dit is so krities wanneer ons wandel is dit die is dit die uitstaande kenmerk is dat soos wat Paulus skryf aan Korintië dat dit soos wat dit aan ons toe bedoel is. Soos wat God dit aan ons elkeen openbaar. Nie volgens wat ander ouens sê nie. Daarom is dit so belangrik dat ons in ons verhouding moet verdiep met dit met met God, met die Gees. So, want dan gaan ons beter weet wat ons moet doen. Dan gaan ons beter weet wat is sy pad met ons en sy plan met ons. Goed. Dan die volgende ding wat ek wat ek net gou wil wil aanraak ons is die is die rol uh van my in die verhouding want dis iets wat my pla. Jy weet ons kom uit 'n stoel uit 'n stelsel uit waar ons ons eie pogings is was belangrik geweest. Ehm um, en nou is ons so versigtig vir pogings. En ehm um, en nou wanneer ons in 'n verhouding staan is 'n verhouding kan net standhou as daar as daar twee mense is. Uh en as twee saamwerk in 'n verhouding. 'n Verhouding kan nie funksioneer as dit net van een kant af kom nie. En dit is eh, ons moet besop daarvoor dat ons nie in 'n situasie in 'n trap val waar ons glo maar God doen alles. En uh en dis dit dit is dit is afgaande slaan nie. Daar is tog as ons praat van werke in die in die geloof, dan is daar goed wat van ons kant af uh nie uh, nog nog 'n bydrae maak nie. Maar dit dit is verhouding werk. Uh, as as dit nie gebeur nie dan mis ons net uit. Dis maar eintlik al wat gebeur. God veroordeel ons nie daaroor nie. Maar al wat eintlik gebeur is ons mis net uit op 'n verdieping in ons in ons verhouding. Ek glo God se kommitment van die begin af was vir die mens gewees. En hy sal ons nooit drop nie. Maar ek drop hom. Ek drop hom telke male drop ek hom. En nie dat ek ek verstaan ek voel myself nie daaroor nie, maar dit gebeur dat ek hom drop. Uh en en en dan dat ek uh, terugval in in in 'n in 'n mode van ek kan dit doen, jy weet uh, net om myself uit te vind sien hoor eh, net so oor 2 3 straat blokke verder weet ek net waar is ek nou ek is nou heel van die pad af jy verstaan ons ek ons ons almal beleef dit en uh, maar wat ek voel is is dat ons daaroor praat oor wat is dit wat ek wat is my bydrae aan hierdie vroue en die eerste ding is is kommitment dit gaan oor kommitment ons uh, ek ek ek vat 'n voorbeeld nê nee, wat wat 'n ou vir die epic ek hulle ken almal die Argus en die epic die man is nou besig om te ry in die epic uh, is om voor te berei vir so ding. Uh, jy kan nie sommer net jou bike klim en, en sê jy wil gaan deelneem nie. Daar's is, is baie goeie wat jy eers moet doen, maar die punt is ek moet myself voorberei vir dit. Uh, en en om by 'n voorbereiding uit te kom beteken dit ek moet elke oggend uh, moet ek 5 uur uh, op die fiets wees. En ek moet ten minste vir 'n uur moet ek ry daai of weet ek moet 'n uur afstaan op die dag om met daai om daai oefening uit te kom. So as ek myself kommit vir die vir die agas of vir die vir die epic dan beteken dit ek gaan iewers 'n sacrifice moet maak. Ek moet sekere goed opoffer. En daai uur van die dag gaan ek moet opoffer om fiks te bly en om reg te wees daarvoor. Moet ek daai moet ek daai uur oefen. En ehm uh, nou daardie sê ek nou nie uh, en ek verstaan my reg dat ons nou moet gaan en nou by 'n uh, eh, Bybelstudie en en al die goed uitkom en ons moet dit ons moet dit doen. Nee. Dit gaan net vir my. Ek gaan nie die agas kan ry as dit nie fiks is nie. Ek gaan uitmis op die heiligheid van die Here as ek nie as ek nie my kommit nie, as ek nie my lewe opoffer nie. Want Jesus is die grootste prys wat hy betaal het is om sy lewe te gee. En hy was die voorbeeld daarvan. En dit is ons ons rol ook in hierdie lewe waarin ons nou staan, waar ons stuur op in hierdie pad wat ons moet loop. Is dit die, is die, as is kommitment beteken om my lewe te gee. En ek kan dit nie op een slag gee nie. Ek kan nie my lewe op een slag gee nie. Daar's dele van my lewe wat ek nog nie wat nie afgegee is nie. Maar dit is die wandel, dis die proses van om te loop is om daai dis 'n deel van my kort af te gee, maar dit kos kommitment. Dit kos kommitment. Ek kan nie net terugsit en relax en dink maar ek gaan maar ek gaan daai lewe gee nie. So die kommitment is daar. En dan Die volgende ding is wat ek wat ek uh, wat ek sien is wat wat van my kant af kom is die intimiteit, die toenadering te soek om daai tyd te spandeer om by hom uit te kom, om toenadering te soek. Uh en dit val in in in die kategorie van kommunikasie uh eh, in gebed. Die ander woord wat ons in die skrif lees is die gebed daarvan. En uh, ons weet mos nou gebed is sy sy naam het verander. Dis nie meer oogies toemaak en nou ehm um, 'n paar goedjies opsê en eh, 'n lysie maak van Here doen dit vir my, Here doen dit vir my. Nie 'n gebed is mos nou 'n daaglikse ding wat eintlik begin as jy jou oë oopmaak. Uh om om om om die hele dag in koneksie te wees en om die hele dag uh, te soek vir daai oomblik saam met om om in te skakel by God en by die Gees. Jy weet dit is 'n dis is dis is dis 'n heeldag ding. Dis nie net meer 'n sporadiese ding van een of twee keer per dag nie. Ehm um, is is om toenadering te soek is om die hele tyd om te wag. Want onthou, hy forceer ons nie daarin nie. My commitment is om te sê ek ek gaan my lewe aflê. Stelselmatig lê ek my lewe af soos wat ek hierdie pad loop. Dis 'n commitment wat ek moet maak. En ons het dit gemaak by die doop. By die ondergang van die water het ons daai commitment gemaak om te sê hier demonstreer ek Hier demonstreer ek die aflegging van my vlees. Ek demonstreer dit vir almal dat ek vandag 'n besluit neem en ek kommit myself daarvoor. Dis hoekom dit so belangrik was daai tyd van bekeer julle en laat julle doop. Want daar kom die kommitment sommer dadelik by. Jy sien in sonder kommitment uh, eh, sit ons in 'n sit ons in 'n moeilikheid met want dan is dit maar 'n lekkerake ding, jy weet, van maar as ons gekommit is daarvoor, dan weet ons waarvoor waarvoor ons gaan. En dit dit dit skep net baie meer dissipline in my eie lewe om uh, eh, om om om om aan te hou en om te soek, gedurig te soek. So uh, die dinge wat ek hier uitgehaal het ouens uh, wat wat ek is om toenadering te soek. Ehm um, is is om om die heeltyd ehm um, soos wat daai verliefde situasie is is om die heeltyd ehm um, te probeer connect uh, met kommunikasie met met met gesprekke, met praat, met telefone, met wat ook al. Is om die heeltyd in verbinding te wees. En dit is die dit is dis die werke wat wat wat ek sien in my eie lewe. Ehm um, Goed, en dan die, die, die volgende ding wat ek um, wat ek uitgehaal het en dis waarom ek wil klaar maak is die effect die effect daarvan in my lewe is die toerusting wat is my bydra aan die verhouding en die, en die laaste ding wat ek na gaan kyk is die effect van hierdie intieme communicatie, die effect van gebed, die effect van die lewe saam met Christus en die lewe van die geestlewe. lewe is en en dit is die ding van die heiligheid wat ons moet aanskou. Jy weet Paulus praat daarvan in Efesiërs en ek wil en ons moet gou weer so intoe blaai na Efesiërs 1. Want dit gaan alles oor Christus. Dit gaan nie oor onsself in in hierdie verhouding nie ouens. Dit gaan alles oor hom. Ons is die bruid. Hy is die bruidegom. En ons gee onsself vir hom as gemeente, as individu, as kind van God gee ons onsself aan hom oor. Want dit gaan tot sy koninkryk. Dis ons gesê het, dis die doel hoekom met al die met Jesus se se sterwe aan die kruis, is koninkryk, is koninkryk. So eh, dit gaan oor Jesus, nie oor ons nie. Ek lees hier van af Jy sê dis so lank stuk daai. Kom ons lees hier van vers 7 af. Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade uh, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Deur dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na die welbeha wat hy in homself voorgeneem het om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is sowel as op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Sien jy dis ons doel met ons wandeling en hom wie uh, ons ook in erfdeel ontvang het nadat ons van tevore daartoe verordeneer is oor en konstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid en ons wat reeds tevore op Christus gehoop het in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid die evangelie van julle redding gehoor het in wie julle nadat julle ook geglo het verseel is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eendom te verlos tot lof van sy heerlijkheid. Daarom, vanat ek gehoor het dat die geloof in die Heere Jesus Christus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle en my gebede dink nie. Dan vers 17, dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan jylle die geest van wysheid en openbaring en kennis in hom mag gee, verlichte oor van jylle verstand, so dat jylle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rechtdom van die heiligheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy kracht is vir ons wat gloe na die werking van die kracht van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemelheid boe alle overheid en mag en kracht en heerskapie en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof boe alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy lichaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Nou die effect ouwens van hierdie intieme verhouding, die effect daarvan in my leven, wat kan ons getuig daarvan? wat kan ons getuig van hierdie gees lewe binne in onsself? En want as ons praat van heerlikheid, ek bedoel dit is tog die effek daarvan is heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid. Is dit nie? Is dat ons nou ek sukkel nog om hierdie heerlikheid eh, te beskryf vir myself uit te klaar. Want in 'n ontmoeting met hom, in die pad wat ek loop en die verhouding waarin ek staan met hom, is daar momente van heerlikheid as ek as ek kan teruggaan op my pad daai eerste dag die afspraak die eerste afspraak en die wakkerheid van sy gees en die gewaarwording van sy liefde dit was vir my die eerste heerlikheid van God OK en en soos wat ek met hom loop die pad loop en ek sien hoe sy werke geopenbaar word is dit dis heerlikheid Ek weet nie ons moet uh, ons kan uh, ons kan ons kan gedagtes van julle afkry rondom hierdie ding maar uh, maar dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie daaraan. As ons praat van heerlikheid, ehm um, wat motiveer ons? Wat spoor ons aan van van die verhouding waarin ons staan tot hoër hoogtes, tot meer, tot meer van hom. Ehm um, en dis die heerlikheid. Dis die heerlikheid van God. Ehm um, jy weet as 'n ou in in 'n situasie kom uh, van ek het dit genoem Soetwesstraat loop verder dan kom jy agter jy is op die verkeerde pad uh, in terme van uh, jy ehm um, jy try op jou eie nou weer en net daai terugdraai slag en myself weer commit die effek daarvan die vrede wat ek ervaar daar is alweer vir my die heiligheid van God. Ehm um, hy's 'n waarmaker van sy woord en as ek sien in my eie lewe hoe dat sekere goed waar gemaak het, goed waaroor ek bekommerd was, waar ek gevrees het oor en net by 'n punt gekom en ek gesê Here, ek kan nie hierdie ding hanteer nie en dit vir hom te gee en die effek daarvan, die heiligheid daarvan. Jy sien en ek en ek sê as ons daai daai momente in ons lewe, daai heerlike momente kan vasmaak, jy weet, in in koester en en en uitsien na die volgende en meer en meer onsself net kan gee, jy weet, want want ek kom agter in die in die werke, ons het net oor nou gepraat van die werke waar waar ek want wat is die werke eintlik is om in God se werke te loop. En eh, eh, dit wat Jesus klaar gedoen het vir ons om daarin te loop en daarin te wandel. As die siekte kom, as die eh, tekorte kom, en te sê Here maar dit het u daar en die effek daarvan weet die deurbraak daarvan in my lewe dit is die heiligheid van God dis hoe ek dit ervaar ehm um, en sommer net soms ook net om te sit en net eh, te te dink en net om in een te raak met hom val as ek so met die woord hoe nog raak weet ehm uh, die die spraak wat ek kry van die woord en dit wat ek uh en die openbaring daarvan in my in my in my gedagtes uh, dat ek dat ek ervaar die ete maar Here dit is dis u wat dit vir my openbaar ek het dit nooit so verstaan nie ek het dit nooit so gelees nie dis ook heerlike momente daar dis ook heerlike so ek dink ons moet ons het ons as ons praat van die gees en die en die ons het nou die ander dag met Jan toe hy was het ons gepraat van die die werke van die gees en die die vrug van die gees uh, en die goede on, ons ons beleef dit onder hier onderling beleef ons dit maar ons ons beleef God se heiligheid ook onderling uh, en ons ons ons moenie stil bly daaroor nie jy weet ek voel ons moet uh maar dit is so 'n persoonlike ding tussen my en die Vader jy weet uh en dit bou die verhouding tussen my en hom selfs wanneer ek wysheid kry wanneer ek woord kry uh is dit ook die heiligheid van God wat deurkom ek weet nie is uh, like ons Ehm um, baie keer dan kom ek in 'n situasie wat ek net nie verstaan hoe ek hierdie ding gaan hanteer nie en is net daai rustig terug staan daarvan en net besluit, jy, ja, maar hierdie dan gaan ek nie doen, jy weet, in, in die antwoorde daar. Um, ehm, dit is so greit, en, en net oor, net omdat sy gedagtes, Godse gedagtes, die woord, net my gedagtes oorspoel, en dis, dit kom alleen ek met tyd, van ons uh, persoonlik tyd spandeer saam met hom. Ehm, jy weet, dan ervaar hy die hele tyd van, maar jy kan dit ook buiten sien, jy sien die natuur, jy sien al die goede, jy sien jy die mooie dinge, Eh, vrydag aan die sterre, jy weet, ons het so lank al as die sterre so jaloer gesien. Dag met die lid is dis sy heiligheid wat doen. So. En dan die volgende ding wat ek sien is uit uit hierdie uh, verhouding uit is, is om om paraat te wees. Hy hy maak my paraat. Hoe meer ek by hom is, hoe meer ek tyd spandeer, hoe paraater is ek. As die as die ding kom, die situasie kom, dan is ek reg vir dit. Dis nie 'n ding van uh jy weet as ek twee twee, twee straatblokke verder afkom en ek en ek kom agter ek is jy weet dan is die moeilikheid daar en ek en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Dit is net vir my te veel. Maar as ek in terugkeer en rus, as ek daar is, dan weet ek hoe om my goed te hanteer. Jy sien dis die effek van van intimiteit. Dis die effek van verhouding. Ehm uh, en dan die laaste ene wat ek hierso op my lys het is die openbaring van van God se kinders. En dit is so krities hierdie dinge want jy sien uh met my verhouding met hom en waar ek en hy by mekaar is. Uh, julle julle het sal onthou hierdie glow in the dark, hierdie balletjies wat ons gekry het vroeër. Ek weet nie of mense dit nog kry nie. Sit hom in die lig, gooi hom in 'n donker kamer, dan kan jy hom duidelik sien hop. Maar daai balletjie moet eers in die lig kom om duidelik sigbaar te wees. Jy sien en ek sien in in hierdie in hierdie wêreld waarin ons is, is ons ligdraers. Maar ons is nie die lig nie. Jy sien, die lig is is kom van God af. Die lig kom uit verhouding uit. Dis waar die lig kom. Die openbaring van God se kinders in hierdie wêreld is soos daai glow in die dark balletjie wat in die donker kamer op wat bloot net die lig geabsorbeer het met wie hy aanraking was. Die balletjie self is 'n dowwe vaal ding. Jy sien nie dink dat daai bal so mooi kan skyn in so in so 'n donker kamer nie. Maar hy's dof en hy's vaal. Maar sien die lig op hom. En hoe langer die lig daar op hom is en hoe helderder die lig is, hoe duideliker raak daai balletjie. Maar die probleem is, as hy balletjie te lang in die donker kamer is, sonder die bron van lig, dan raak hy flou en flou, laat hy sien jou nie meer. Die openbaring van God se kinders, van ons, koninkryk van op aarde is, is om in lig te wees. Dan kan ons glo in die dag. Dan kan ons in hierdie wêreld lig maak. Dan kan ons lig wees. Ons maak nie lig nie, ons is die lig. Wat se lig? Ons is God se lig. Ons weerkaats God se lig in hierdie op op aarde. Ehm um, Dit is die ander ding van om in verhouding te wees en daai persoonlike koneksie te hê met hom. Is dat ons glow nou in the dark of in hierdie donker bose wêreld waarin ons is. Ehm um, Ek wil net gou blaai na Efesiërs. Jy hoef nie te te lees daarsonder. Ek wil net gou blaai na Efesiërs en ek het so stukkie uitgehaal is in Romeine 8. Ja, daai een het ek. 1 Korintiërs 1. Ek net gou soen toe gaan. 1 Korintiërs 1 26 uh, waar Paulus skryf, hy sê want let op julle roeping broeders julle is nie baie wijse na die vlees nie ek dink dis een goeie compliment uh, want let op julle roeping broeders julle is nie baie wijse na die vlees nie nie baie machtig is nie baie eerlis nie maar wat dwaas is by die wereld het God uitverkies om die wijse te beskaam En wat zwak is by die wereld, het God uitverkies om wat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 Maar dier hom is jylle, in Christus Jesus, wat vir ons geword het, weisheid uit God, en gerechtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Heere roem sien jy die glow in the dark balletie, as jy nou na die vers 30 kyk, dan sien jy dit, maar dier hom, luister, dier hom is jylle, is jylle wat, um, is jylle in Christus, Jesus, wat vir ons geword het, wysheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing, dit is wat ons in hom is, in Jesus Christus is, in sy teenwoordigheid, so, so, ek weet ek het hier skrif uh, iets wat Jessie vir my net gegeet wat ek graag sou wil aangehaal het uit, uit die message uit um, uh, wat my so gryk was uh, Paulus skryf aan Korinties ook is 1 Korinties 6 nou het bykie anders te geskryf hier so jylle sal onthou jylle uh, die gen, genauwdheid wat hy van praat en jylle denke dear dear Corinthians I can't tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you are living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively. Dis die uitnodiging dink ek waarmee ons afsluit volgende is let's open up en die manier hoe ons kan open up is is om by hom uit te kom en sy teenwoordigheid te wees Goed, kom ons maak hier oor te vader dankie vir die woord volgend um, ehm, Heere, dit is dit is so opgewondenheid Heere, wat, wat wat in my hart is Heere, op, om, om te dink dat dat u ons, dat u my gaan haal het en gaan vat het uit die, die doderijk uit en dat u my, my, my wakker gemaakt het, my levendig gemaakt het en dat u vir my stier in die wereld om, om te skyn, te weerkaats die licht van wie u is, vader so dat u koninkryk op aarde sigtbaar kan word en dat dier die koninkryk op hierdie aarde gevestig kan wees en vestig uit, uitgebreid kan word, dier. Dank u vir u, vir u lewe wat u vir ons gegeet binnen elkeen van ons en dat ons saam met u die pad kan loop, dat u ons volkome toer is om die pad te loop, dat u ons nie as wees achtergelaat het nie, uh, toe u opgevaard het uh, na die hemel nie, maar dat u die gees, u self vir ons gegeet op aarde, so dat ons volkome toegerust kan wees vir die taak. Ehm um, dankie daarvoor. En dankie dat dat u vir ons die keuse gee, Here, om onsself te commit vir hierdie verhouding. Dat u nie forceer nie, maar dat u in liefde Here vir ons uitnooi en vir ons bemoedig vanoggend om om weer terug te kom en weer die die die, die ou liefde nuwe liefde te maak en te ontdek, Here en en op 'n daaglikse basis u liefde te ontdek uh, en kennis te maak met die rijkdom, met die verborgenhede waar daar is in die Seen en die Geest. Uh, eh, ons eer die daarvoor en ons Seen ook elke ene wat volgend hier die is en die gemeente vir die week wat voorlee. En uh, eh, hier, ons sien uit om hier die pad saam met u te loop. Hier. Ons loof en ons eer die daarvoor in die naam van die Seen. Amen.